La normanoi. Unua parto. Pasintan mardon, mi menciis la normanan araban stilon de la catedralo de Amalfi. Al quiu rilatas la vorto normana. La pivo, normano estas ano de Scandinava gento quiu occupis Normandion en la naua deca iarcentoi en 1886 la Normanoe siegis Parison. Char la Normanoe do occupis Normandion, quelc foie oni nomas tiu in samen homoin post la conquero Normandoi. Sed lau pivo, cae Zamenhof, Normandoi esas nur lodgiantoi de Normandio. In certae contextoi, oni usas ancau la vortun vikingo, Tamen dia difino en pivo, uno e la scandinavae milit estroi, qui rabades cae fondis regnoin en nunae Britio, Normandio, Russio, cae aliae, oca, dis decae accentoi, estas erara, char vikingoi estis militistoi generale, nenur militestroi. En la esperanta Wikipedia, existas la articoloi normanoi cae normandoi. Ambo liveras clarigoin pri la sama gento, tamen donas malsamain informoin. Vidu. Normandoi estis poca popolo lau cio nomigis Normandio in Norda Francio. Post antauae disraboi, vikingoi sub rolo fondis duc London in Normandio sequis multe da get zigio de vincingoi cae antauae lojantoi de la regiono, cae el tio estigis la normanda popolo. Tio igis inta la plei potentiae popoloi de mese poca Europo. La normandoi conceres Anglion, Sicilion, cae parton de suda Italio, cae fondis reglandoin in Grecio, cae dum la cruz militoi la sancta lando in mia jena copio de la articolo pri normanoi mi forigis quelcain informoin. Normanoi estas la praugloi de la norvegoi, svedoi cae danoi. Ili occupigis pri pastado, fiscaptado, chassado. Ili periode prirabis russuion, angluion, franzuion, in la naua deca lauda aquae voioi ili occupis in 886 et Parison. Ili fondis la Princelandon Normandio in 911 in Nord Francio, de cie ili ship veturis al Sicilio cae Sud Italio in la dec unua iarcento, cae tie fondis la Normanan Reglandon. Poste, in 1066, ili conceres Angluion, sub gvido de Wilhelmo la Conquerinto. Contraue al tivi du mallongai articoloi, la esperanta texto pri la vikingoi estas suffice pli detala. In gi evidentigas che la vorto vikingoi, normanoi cae normandoi rilatas alla sama gento, quancam neciam in la samae situazioi la vikingoi inter octcent cae milquindec, la vikinga erau, coloniis, attacis, cae comercis in multae regionoi de Europo, ofte lau maro, cae riverbordoi cae insuloi. Ili ec vagadis gis la nord-orienta bordo de Nord-Americo, Nord-Africo, cae Occidenta Asio. Ili nomis sin Vagadis, North mother, plurale north men. Tio estas nordulo, ali vorte homo e la nordo. Vidu normanoi. Estu kiel ein, ni vidis, che la normanoi occupis la insulon Sicilion cae sudan continentan Italion, kie situas Amalfi, cae ec fondis tie normanan reglandon en quelcae versioi de Wikipedia, sed ne in la Esperanta, trovigas detalai articoloi pri la historio de la normanae conqueroi. Pritio mi parolos venontan mardon.